أندلسن أندلسن أندلسن Sljedeći hadis 186. An Aisha radijallahu anha qalat kamer kana yakunu alayya sawm fi Ramadan. Kaže Aisha radijallahu anha bila bi obavezna da postim uh, znači ostalo mu obavez da postim određene dane Ramazana. Kaže, fema estatio en akdije illa fi ša'ban. A nisam bilo u stanju da nadoknadim te dane, da napostim te dane, osim u mjesecu ša'banu, prije, znači mjesec, e, e, mjesec prije Ramazana. Hadis mu tefeku U stvari ovaj hadis govori o vrlo bitnom propisu, a to je koji, uh, spomenut ćemo, znači, koja je zadnja granica vrijeme kada treba napostiti, na, kada treba napostiti prošli dane Ramazana. Odnosno, eh, hadis, eh, ovaj hadis od Aisha radi Allahu anha, eh, znači, kada ga prepričamo, on je došao skraćeno ovdje, Aisha radi Allahu anha, znači, ne bi postila neki dane Ramazana, i naravno to je ostalo u obavezi da napusti te dane. Misli se ovdje zbog čega? Zbog čega nije poslao? Nije bila trudna, tako, nije bila trudna. Ni zbog dojenja, zbog dojenja, nego čega? Zbog hajza, zbog ciklusa. E, pa je te dane odgodila, znači nije mogla da naposti, nije bila u stanju da naposti, e, odgodila bi do zadnjeg mjeseca pred Ramazanom, toku godine dana, nakon kraja Ramazana, e, znači prošlo bi čitao vrijeme da bi ostali ti dani da je naposti u šabanu mjesec dana prije Ramazana, zadnji mjesec. A ona je to iskoristila e, ujedno, pošto je poslanik sa Lansan došlo u vredosnoj hadisma, najviši mjesec koji je najviše postio, koji je bio dan? Koji mjesec? Šaban. Što vratimo da je postio polovina mjeseca, više od polovine mjeseca. Pa bi ona zajedno sa njim iskoristila pa posla u, u tom mjesecu. Dobro, hadis znači ukazuje na dozvolu odgađanja napaštanja mjeseca Ramazana do Šabana, ako ima, ako ima opravdanje za to. A sa druge strane, to govori e, govori o tome da nije dozvoljeno, neopravdano, znači propis, nije dozvoljeno, neopravdano odgoditi napaštanje e, propuštenih dana iz Ramazana e, nije dozvoljeno odgoditi e, e, znači e, do, znači do nakon sljedećeg Ramazana. Obaveza je da postiti dane, propušteni dane Ramazana do sljedećeg Ramazana. Znači imaš onih 11 mjeseci. U narednih 11 mjeseci do sljedećeg Ramazana do sljedećeg Ramazana, znači imaš godinu dana da, na, da napostiš dane koje si propustio iz Ramazana. Znači to je vađib. Iz ovog hadisa zaključena. Šta je dokaz za vađib napostiti? Znači ovo što spominje da iše radi Lohan. Najbolje što prije napostiti. Ako osoba ima opravdanje, ostavi u zadnje vrijeme, znači. Računajući znači, da će moći da naposti. Međutim, ako ne naposti do sljedećeg Ramazana, ako ne naposti do sljedećeg Ramazana, da li nakon tog sad Ramazana, ostali su joj dani od prošlog Ramazana, ne, za, ne zadnji nego prije toga, e, da li, da li je dužna uz napaštanje da učini kefaret ili nije oko toga ima razileži među Da su Hanabile na stavu da pored toga što treba napostiti te dane prije, znači ako je neopravda, nema opravdanja za, za odgađanje. Recimo osoba je propustila 10 dana Ramazana zbog putovanja. I trebala tih 10 dana da napusti do sljedećeg Ramazana. Iz neopravdanog razloga nije isposlala tih 10 dana, napostila. Nakon tog sljedećeg Ramazana ostaje još 10 dana da naposti. E sad postoje pitanje da li je dužna kefaret plat za to. Po Hanbelijskom mezebu treba još kefaret za svaki dan da nahrani jednog siromaha. Dok po a to je ispravan stav, nije dužan da plati kefaret, nego treba učiniti ubu, pokaza Lađešanu. Ako uzmemo, ako uzmemo znači da je, da je to veliki grijeh, ako kažemo da nije veliki grijeh, onda znači treba samo da napusti to. Znači e, i mali je grijeh, ali treba da napusti te dane. Znači ne spadaju ti dani sa njega. Eh, zašto nije obavezno da napusti ispravan stav? Zato što nema dokaza, nije nema hadisa kojem je došlo da ako propusti, nije napustio sljedećeg Ramazana, da treba zbog toga platke faret. Kao, kao vid kazni zbog, propuštanja. <clears throat> Dobro.